السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثالث والعشرون يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب خرجه البخاري ومسلم في حديث نكتيك حديثي جوامع زيليوكوسانيا احكام نينجي نكتيك جوامع الكلم زمتوم عليه الصلاة والسلام نا اي حديثي اي بكي عبد الله بن عباس كم بكي صحابة منزاك معاذ بن جبل نهين قصة معروف جمتوم عليه الصلاة والسلام البمتوم معاذ يمن كوين دا كوالينغانيا واتوى يمن alafu baada ya kumtuma akampatia muongozo wa kwenda nao akampatia muongozo wa kwenda nao kwamba ukifika Yaman ukianza kuwasomesha watu utawasomesha nini kisha nini kisha nini na hii ndio tartib au adab katika adab ad-da'wa ni mtu afuate دعوة يمتوم عليه الصلاة والسلام نمونغوزو القوى كيوطوى سس معاذ أسمى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أسمى امتوم عليه الصلاة والسلام ألني توم ميم يمن فقال كسمى إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أم تيريش معاذ na yawamjulisha hali kabisa Yaman iko hali gani wewe waendea watu ambao kwamba ni ahlul kitab yani huendi kuwalingania wainga awam ha. huko kuna watu tayari wako na elimu wako na vitabu vyao mayahudi na wanasara kwa hivyo intabe jiandae na wewe uwe na silaha ya ilmu kwenda kupambana nao ndo maana yake si kwamba watumwa kwa watu juhal wajinga ambao hawaelewi kuendelea nini ha hawa ni watu wako na shubha wamewacha Uislamu kwa shubha na wako na vitabu vao ambao wafuata kwa hivyo watu kama hawa ni lazima uwajue hali yao na ujue utawalingania vipi ndio maana akamwambia kabisa hao ni ahli kitabu sasa mtume amwambia ukitaka kumlingania mtu kama huyo ambaye tayari ana hujja fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kwanza wewe ukianza da'wa anza na da'wa ya kumlingania tauhid tauhid aqida mlinganie shahada mbili la ilaha illa Allah muhammad rasulullah usitoke hapo kwa sababu yoyote anayetaka kujenga au kubuni jambo huanza na msingi na wewe wataka kuja kuanza jambo la dawa Yaman na jambo la dawa mpaka lianziwe kwenye msingi kwa hivyo msingi wake nini shahada la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kwanza walinganie watu wa Yaman au ahli kitabu walioko Yaman walinganie kwanza wasilimu washahadie wawache dini zao watoke kwenye vitabu vyao warudi washuhudie dini ya mtume alayhisalatu kitu cha kwanza yani watie kwenye tauhidi wasilimishi na uwafahamishe kwamba hizo dini walozishika wao haziwafaili lolote wala haziwanufaishi chochote mpaka warudi kwenye dini ya mtume alayhisalatu wasalam na hii ndio adab katika adab ad-da'wa kuanza na tauhid na utakuta hii ndio hali yake yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wasalam pia kipindi yuko maka miaka kumi yote hiyo miaka kumi maka analingalia shahadata la ilaha illa Allah ya ayuha nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu alikiwaambia hivyo semeni la ilaha illa Allah mutafaulu hii ndio alikuwa akiwakariria ahl makka miaka kumi iwakitisha msingi huu wa dawa ya tauhid kwa hivyo hii ndio inavyotakikana yoyote anayekwenda kwa watu akaanza na dawa ya akhlaq alingania mambo mengine ya muamalat na watu ni mushrikun hii haina faida yote atapata faida gani yeye akijua akhlaq hizo nzuri na nini alafu ni mushriki hamafi faida kwa sababu kwanza hakuna ibada yote itakubaliwa mpaka tauhidi iko sawa na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam kwanza akahusia tuanze na tauhid kwa sababu baada ya tauhid ndio ibada zingine zote zitakuwa sahihi kama msingi wa tauhid hakuna swala haikubaliwi saumu haikubaliwi zaka haikubaliwi ibada yoyote haikubaliwi kama ule mtu hajapiga shahada wala hajaijua shahada kwa hivyo ndo mwanzo uanze naye na shahada umfundishe shahada maana yake aielewe aiseme alafu aifuate ajue masharti ile shahada nini hii shahada yataka mimi nifanye nini nifanye nini hii ndo tauhid na jambo taka sisi tushughulike nalo kabla ya kusali wala kufunga ndipo mtume akamwambia fa inhum ata'uka lidhalik baada ya wao kukutii kwenye hilo wakashahadia shahada mbili hizi wakafuata sasa ndio fa'alimhum anna Allah aftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla wakisha kukubali wakakutii wakakufuata wakashahadia hizo shahada mbili basi sasa wajulishe anna Allah aftaradha alaihim khamsa salawat kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupiga shahada nyinyi amewafaradhia muswali swala tano fi kulli yawmin wa layla kila siku moja na usiku yani kwa siku moja muswali swala tano kwa hivyo akaifunga jambo kwa taa fa inhum ata'uk ikiwa wao watakutii kwenye hilo kwenye shahada idhan ina maana kwamba kama hawatokubali kusema shahada hakuna ruhusa kuwalingania swala wala saum kwa sababu swala haina maana kama mtu hajapiga shahada mtu hajui shahada mushrik huyu hata akaswali swala mia haina faida yoyote sasa ndo mtume akamwambia fa inhum ata'uka lidhali wakakubali wakakutii kwenye shahada wakaisema sasa hapo wafundishe kuswali iko faida gani yamfundishe mtu kuswali hata shahada hana haina faida yoyote wala haitomsaidia chochote wala swala yake haitokubaliwa kwa hivyo mafuhumi hadithi ni kwamba kama watu hawajakubali shahada haifai makosa kuwalingania ibada nyingine yote kando ya tauhid rukhsa imetoka ikiwa washakubali kusema shahada sasa nenda kwenye ibada zingine lakini ukienda kwa jamii wao hawana la ilaha illa Allah haifai ni makosa uanze kuwazungumzia oh Uislamu ni mzuri oh Uislamu una tabia mzuri oh Uislamu upeana vitu watu oh Uislamu una ujirani mzuri faida gani hayo yote na yeye hana shahada haina faida yoyote kwanza mlete kwenye shahada baada ya shahada akiswali itakubaliwa ibada yake akifunga itakubaliwa ibada yake akifanya muamala mzuri na wenzake atapata thawabu hakadha hii ni uslubu ya da'wa mzuri sana alotufunza mtume alayhi salatu wassalam iwamfundisha muadha hapa alafu na sote tufuate mfumo huu fa inhum ata'uka lidhalik baada ya swala wakakubali kuswali swala tano siku mzima wakaswali wakafuata hilo fa'alimhum anna Allah aftaradha alaihim sadaqa wajulishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhia zaka kila mwaka kutoa zaka mara moja tu'khadhu min aghniyaihim zaka hiyo inachukuliwa kwa wale wakwasi matajiri faturaddu ala fi fuqaraihim alafu yachukuliwa ile mali kwa wale matajiri wapelekewe fuqara na masakini baada ya kukubali shahada na baada ya kukubali swala mambo mawili sasa wafundishe zaka kwa hivyo hakuna ruhusa ya kuwafundisha mambo ya zaka kabla ya kusali na kabla ya kusema shahada huu ndio utaratibu wa da'wa ya mtume wetu alayhi salatu wassalam kwa hivyo baada ya shahada walinganie sala wakikutii kwenye hilo wakakubali walinganie kwamba Allah ametaalia haki katika haki za mali kila mwaka mali ya kitimu kiwango basi yatakikana utoe zaka zaka yenyewe ni wale wakwasi ambao ni matajiri alafu faturaddu fi fuqaraihim irudishwe iganywe wale mafukara baada ya zaka sasa fa inhum ata'uka lidhalik baada ya kukuitikia na zaka pia wakafuata wakawa wanatoa zaka sasa mtume yuamuonya muadh yuampa onyo na tahadhari amwambia fa iyyaka wa karaima amwalihim tahadhari na kuwadhulumu matajiri kwenye kutukua zaka usiwadhulumu wakati wa kuchukua zaka kwao ukaenda ukachukua karaima amwale yale mali ya thamani zaidi kwao mali yale ghali ya hali ya juu ukamwambia lete leteni haya zaka haifai makosa kwenye zaka kutukua mali yale yana thamani sana kwa mwenyewe kwa sababu mdhulma mkumdhulumu kwa hivyo wataka kutukua zaka tukua mali katikati wasat si ya duni na sio ya ghali yasiwe ni ghali sana yale mali ukamdhulumu mwenyewe na isiwe ni mali duni ukam, ukamdhulumu haki ya maskini kwa wewe inatakana ni kati kati toa mali yale ya kati kati kwa sababu ukaenda kitukua ile mali ya thamani juu yote ukayasomba ukamwatia yale duni umemdhulumu mwenyewe na ukitukua duni tu ukayata yale mazuri utakuwa umemdhulumu maskini wampa kitu ambacho kwamba duni kwa hivyo inavyotakikana utukue katikati hiyo ndio inavyotakikana kisha akamwambia madamu ukitukua mali ya hali ya juu utakuwa umemdhulumu basi naye atakuwa piza ndio mtume akamwambia wattaqi da'watal madhlum ogopa apizo la aliyodhulumiwa ukienda ukichukua zaka ukaenda ukachukua ile mali ya ghali ukamwachia mali haina thamani atakuwa piza maana mwenyewe umemdhulumu sasa akikuapiza mtume akwambia ogopa maapizo yake ogopa maapizo yaliyodhulumiwa ukimdhulumu mtu akakuapiza ogopa hilo jambo fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab kwa sababu hilo dua lake akikuapiza halina pingamizi moja kwa moja lafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atalijibu kwa hivyo ukimdhulumu mtu kwenye mali yake tarajia atakuwapiza na akikuwapiza maana sio kila mtu atasamehe ah kuna watu wengine wenyewe atakikujua ataka hisabu bil adl na wengine wakarimu ukiwadhulumu kwamba khalas nimsamehe ukipata mtu kama huyu basi nadra shukuru lakini ukimdhulumu mtu agusiki na chaki shore yako maana atakuwapiza akikuwapiza dua lake ujue halina pingamizi litafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na siku yote atalijibu fallah Allah na mambo kama haya yako mujarrab mpaka duniani yatokea mtu mdhulumu mwenzake akamwapiza wallahi akapuputika mpaka ukashangaa akaharibikiwa pengine akapanga mili mbali akafili mbali sababu ya dhulma alwadhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume mapema yuamuonya muadh usione mtu ana mali wakati kwenda kutukua zaka ukaenda ukamtukulia mali yake yote ya ghali ukamwatia duni makosa changanya yani mali ya zaka tukua katikati usitukue yale ya hali ya juu ambayo mwenyewe amefungamana nayo wayapenda eh usichukue yale duni pia ukawaumiza maskini kwa mfano pengine ni zaka za mbuzi mathalan umekwenda kutukua kwenye kizizi zaka za mbuzi wewe utoe mato kwenye kizizi utafute wale mafahali wa kizizi wazuri wale ambao kama mwenyewe ameweka kwa mbegu anahitaji nitaka huyo nitaka huyo tole huyo tole huyo utukue wale hayawani wazuri wa, wa bora kwacho undati utukue tinzaka la hapo umemdhulumu mwenyewe na pengine mwenyewe kwambia umfahali mfahali wazizi namtaka la la la bana inzaka hadha khata makosa au hayawani pengine amenona vizuri mzuri mwenyewe akimuuza atapata thamani hali ya juu useme huu ndo namtaka zaka hapa umemnyanyasa na pia usitukue hayawani duni ondoka kigonda ukamganyia maskini pia hapo umemnyanyasa maskini idhan uchegue mali katika zaka yale ya katikati usimdhulumu mwenyewe ile mali usimdhulumu mwenye kupewa maskini hapa nini uadilifu wa Uislamu na hii amfundisha Muadh akienda Yaman kwa sababu asije akafanya hivyo ikapelekea wenye mali wakamwapiza na mtu akikuapiza ujue shore yako utaangamia hapa hapa fantabihu barakallahu fikum mtu achunge sana hukuku nas haki za watu ni kitu kibaya sana watu kuvamia hukuku nas na si haki ya zakatu haki yoyote ya muislamu mwenzako yoyote la yajuzu dhulmuhu haifai kumdhulumu kwa sababu lau hatokusamehe mwenyewe akuapize basi wal billah ili dua litakusambaratisha na alikuwekea mahali pabaya alafu utakuwa huna kumlaumu ila wewe kwa hivyo hii hadithi yaonesha manhaj nabawiyun karim manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye da'wa utaanza kwa mpangililio utaanza na la ilaha illallah watu wakisha kuelewa haya utashuka kwenye swala watu wakisha kufahamu swala utakwenda kwenye zaka wa hakadha huu ndo mfumo wa da'wa ya mtume alayhi salatu wassalam alomlekeza muadha afanye na sisi sote na yoyote atakaye kuanza dawa yake kwa misingi mengine sio hii atafeli atafeli atafeli na tumewaona wengi walioanza kinyume na mtume sala sallam na wallahi wamesambaratika wote wamekuwa nasian mansia hata kutajwa hawajulikani tena Allah subhanahu wa ta'ala ameua utajo wao sababu gani katika mfumo wao wa da'wa hawakufuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamefuata mtu mfumo wao wa hawa ya nafsi au misingi yao ya kibid'a kuna wengine wafanya da'wa juu ya misingi ya bid'a na dalalat wal billah lidhalika hata wakikumbukwa hukumbukwa kwa shari kwamba hii bid'a imeanzishwa na fulani wazi lidhalika ni muhimu sana kufuata مفهوم ودعوة يمتميته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فوائد كتك فايدة زهي حديث أولا فايدة كوانزا فيه أو في الحديث أنه يشرع للداعي إذا أراد أن يدعو قوما نشريا نشريا نني واجب kwa yule mlinganizi akitaka واتو an yataarrafa ala ahwalihim awajue hali zao ni muhimu sana kujua hali ya ule unayemfunza hatta yastaidda lahum ili ajiandae kama ni kihoja atefute hoja ajipange wewe uende kwenye watu hata hujawadurusu hali zao hujui wataka kuwalingania pasina kuelewa hali zao واضح في الغالب mara nyingi utakuwa utapata kasoro kadhaa lakini wale watu kisha kuwaelewa hali zao hawa ni wainga hawa wana elimu kidogo hawa hawana elimu lakini ni wabishi ukijua hali za wale watu utajua vizuri namna kwenda nao kidawa ndio maana mtume akamwambia Muadh innaka taati qauman min ahl kitab akamfafanulia Muadh hali gani wako wale enda kuwalingania ni watu wa ahl kitab wako na ilmu wako na shubha kwa hivyo mpaka ujipange na ukusanye ilmu sawasawa hujja ya kuweza kuwajibu na kupambana nao hii ndo Allah eh, mtume sallallahu alimwambia Muadh kwa hivyo hii ina maana kujua hali ya ule unayekwenda kumlingania jambo muhimu kama si muhimu mtume hangemwambia Muadh kwamba unawaendea watu wa kitabu angemwambia tu nenda Yaman kalinganie lakini alipomwambia wawaendea watu ambao tayari wako na vitabu kwa hivyo si wainga wako na ilmu tayari na hao watu mara nyingi hawatokubali dawa yako kwa haraka watakujadili wakuteteshe ndio maana akamwandaa Muadh jitayarishe kwa hoja hao naoendea ni watu tayari wako na kitabu idhan hawakosi shubha watakwambia mbona hivi mbona vile kwa hivyo dai ni muhimu sana kujua anakwenda kulingania watu hali zao ni zipi ثانيا faida ya pili وفيه ايضا وجوب البداية بالدعوة إلى التوحيد ني واجب يويوتا نيانزا دعوة أنزنا دعوة إلى التوحيد وسباب امتومة من أمر معاذا كما فدعهم أمر كما مرشا إذن كوانزنا توحيد سخياري ني نلزيمة كما الفممرشا معاذ ndio sisi sote umetumrisha Allah Subhanahu wa ta'ala lidhalik yoyote atakayekuanza dawa kwenye msingi mwingine sio huu ni haramu amefanya la yajuz na atapata madhambi bila shaki kwa sababu amekhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam aliyosema fad'uhum na lafzi nyingine imekuja sarih falyakun awwala ma tad'uhum ni iwe jambo la kwanza na ulingania shahadati la ilaha illa Allah kwa hivyo ni haramu mtu kuenda mahali akaanza dawa pasina kuanza na dawa ya tauhid akaanza kuangalia muamalat na mambo ya akhlaqiyat na mambo ya zawaji zaujia na nini huko watu wabobee kwenye shirki ketezeo zungumza ndoa na kuoanwa na yao na yao ashil faida min hadha na watu tayari wanaghariki kwenye biharu shirk qubur wa ghairi dhalik bila shaka hii ni utofu wa kukosea da'wa ya mtume na mara nyingi mtu kama huyo wallahi hufeli haendi mahali popote vipi tatarajia kufaulu mtu tayari amechukua barabara kinyume na mtume Muhammad huyo atafaulu wapi hawezi kufaulu huyo fi dunia wala fil akhirah naam kwa hivyo ni wajib kuanza da'wa bit bitauhid thalithan faida ya tatu وفيه أن من ترك الدعوة بالتوحيد أن من ترك البداية بالتوحيد yoyote aloata kuanza dawa yake na tauhid hakuanza na tauhid lam takun da'watuhu shar'iyya da'wa yake haiitwi ni ya kisheria bal da'watun bid'iyya hiyo huitwa da'wa ya kibid'a yoyote atakaye kuassis da'wa yake kwenye msingi ambao si wa tauhid hakuanza na tauhid ameanza na mambo yake mengine ya kundi lake na mifumo ya kundi lake na misingi ya kundi lake hii yaitwa da'watun bid'iyya dhalla ni da'wa ya kibid'a ya kipotofu kwa sababu imekiuka amri ya mtume alayhi salatu wasalam aliyosema fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah na yeye halingani shahada yuangalia angalia mambo yake mengine ya akhlaqiyat ya muamalat ya zawaj muamalat na ghairi dhalik bila shaka huyu amepoteleza kwenye da'wa ya sunna na ambaye kwamba hako kwenye da'wa ya sunna yuko kwenye da'wa ya kinyume chake ambayo ni bid'a bila shaka رابعا فائدة أن وفيه مشروعية الترتيب في الدعوة يتكم بنجلي ودعوة حديث يك يتوانبيا قم دعوة يتك ترتيب بنجلي سيو كلينغانية كهوليلة لا لا بد من الترتيب والتنظيم في الدعوة كتاب بعد كتاب بعد كتاب وهكذا كتابه كتوك كتابه توك كتابه وكيانزا وانزا التوحيد بعد التوحيد وعندنا فقه يا صلاة بعد صلاة عند فقه الزكاة وهكذا كما كوني حديث الفوبانغو لكن كي ودعوة من مبنجليليو هين دعوة كي كوسا بلا شك قويبو الدعوة لابد من التدرج والترتيب وبانجي وتانزانيني كي توكهين تسومشانيني كي توكهين تسومشانيني hiyo ndo dawa ya sheria inapokwenda lakini wengine dawa zao ni za hawana mpangilio wote wa kidao waweza kukaa hivi miezi mitatu mine imepita akachomoka tu akaamua kukusanya watu twende umemina amemina ya kumemina ende zake apote akizuka azuke kwenye kongamano la kule na kongamano la huku na kongamano la holile na kongamano la holile hani watu hawana mpangilio wote kwenye dawa na utaona lidhalika hamuwezi kuwaona watu kama hawa isipokuwa siku za misimu basi ukija ule msimu matangazo yatajaa mwini msimu ukitoka kwisha uwezi kumsikia tena lama mwaka mwingine hadha lishkal linatakallam wazi kwa hivyo hii ni dawa ambayo haijapangililiwa haina mpangilio ambao kwamba ni sawa sawa وفيه أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين حديث يونيش فايدة pia kwamba swala ndiyo ibada bora baada ya shahada kwa hivyo baada ya mtu kusilimu kitu cha kwanza ufundishwe kutawadha na kuswali kabla kitu chochote mpaka ajue kuswali vizuri akisha kujua swala sasa muendeshe kwenye zaka wa hakadha kama mpangilio wa hadithi ya Muadh radhiyallahu anhu alivyosema kwa hivyo yaonesha wazi kwamba swala ndiyo nguzo bora baada ya shahadatain manake baada ya shahada mtume alitaja swala wafihi aidan katika faida za hadith anna al-asla fi zakah أن تكون في بلد المزكي أو المزكى عنه الأصل kwenye zaka ni itolewe kwenye ule mji aliye ule mwenye kutoa zaka wazi au ule mji ambaye kwamba yule anayetolewa niaba yuko mali kama mali yako kule hii ndio inavyotakikana al-asl zaka hutolewa kwenye ule mji ambao kwamba iko zaka yenyewe na yeye mwenyewe hapo kwa sababu mtume anasema nini tu'khadhu min aghniyaihim yachukuliwa kwenye matajiri wao kwa hivyo ina maana matajiri wao nani wale wenye kupewa ile zaka kule kunji ule alafu irudishwe fi fuqaraihim wapewe mafukara wao wao wale ambao kwamba kwenye ile mji mali yako hayo ndio inavyotakikana sio kuhamishwa kusafirishwa kwingine na pale kuna haja majuz hapa si mzuri lidhalika ulama wasema zakatul amwal tatba'ul amwal هذا قاعدة عند هذه قاعدة عند العلماء يقولون زكاة الأموال تتبع الأموال zaka za mali zafuata yale mali yenyewe pale yako kwa mfano we mali yako yako Mombasa hapa zaka ni itolewe hapa hapa isibebwe ikapekwa kwingine hadha al-asl wa zakatu al-fitr wa zakatu al-fitr tatba'u al-ajsad na zaka za fitr hufuata pale mwili uko ule mwili unaotoa uko wapi hapo ulipo ndipo zaka tofauti iko baina al fitr na al mal zakatul mal imefungwa na yale mali yenyewe pale mji yako hapo hapo ndo utatolea lakini zakatul fitr imefungwa na mwili tatba'ul ajsad yafuata mwili wa yule mtoaji mwili wake uko wapi lidhalika mathalan kwa mfano mimi nimesafiri niko makka kwa saa hii mathalan lakini familia yangu iko Mombasa na nataka kutoa zakatul fitr na kaida yasema zakatul fitr tatbau ajsad sasa madamu mimi niko maka as-sunna zakatul fitr yangu ni nitoe maka kwa sababu zakatul fitr fata mwili ulipo na madamu watu wangu wako Mombasa zaka za fitri yao nitazitoa Mombasa kwa sababu mili yao iko Mombasa haiko Makka niliyoko mimi hii ndo tofauti iliyoko baina zakatul mal wa zakat alf zakatul mal yafuata mali yalipo yatolewe huko huko na zakatul fitr yafuata miili ilipo pale mwili huko ndipo inapotolewa hiyo zaka na ule mwili unayemtolea watoto wako ahali yako pale walipo itatolewa sehemu hiyo wako wao inafuata mwili hadha hu na hii ni kaida lakini ikitokea hajat au darurat kwamba mpaka isafirishe zaka pengine hakuna hujui mtu wa karibu ambaye mustahiq pale hapo la haraj ulama sema ba wayajuzu an tunqal yaweza zaka kuhamishwa ikiwa ile sehemu iko watu hawanufaiki nayo basi la haraj kwa kulingana na maslaha kuhamishwa ikapelekwa mji mwingine ambao kwamba itanufaika nayo lakini al-asl inatolewa kama ni mali ni pale mali yako na kama ni fitri ni pale mwili uko hadha al-asl ya saba wa وفيه مشروعية العدل hadithi imetuhimiza uadilifu fi akhdhi amwali zakat katika kutukua mali ya zakat kipindi unapotuma mahali kwenda kutukua mali ya zaka kuwa muadilifu usimnyang'anye tajiri mali yake ya thamani atenda kuyapeka kwenye zaka zaka zako mimi nitazitoa hapa hapa majuz hadha unaangalia mali yale wasat wajtinabu karaim al-amwal 'inda al-akhdh na kipindi cha kutukua uepuke yale mali ambayo kwamba ile tajiri amefungamana nayo sana ayapenda sana yale mwachie mwenyewe chukua yale ya katikati sio huku sio huku hiyo ndio inavyotakikana akitukua mali mali mazuri katika zaka akaenda akachagua mali mazuri yote fahadha dhulm yani dhulma bila shaka bila shaka lakini kitu kimoja kitu kimoja yafaa kwa mfano umekuja kwangu watakutukua zaka ukasema wacha nichukue mali ya katikati sitaki nimdhulumu mwenye zaka mimi mwenyewe nikakwambia la mimi naridhia tukua haya mali ambayo nayathamini yote hakuna mali kwangu mazuri zaidi ya haya chukua zaka hapo ngakupa ruhusa mwenyewe kwa kuridhia ah hii haikatazwi na hii yaonesha ukarimu wa huyu mtu na bali thawabu zake ni nyingi zitakuwa kubwa zaidi akiridhia mwenyewe tajiri utukue yale mali mazuri kwake hapo hakatazwa haina haja kwa sababu mwenyewe amejitolea na ameridhia haki yake lakini kuja kumtukulia kwa nguvu na yeye akwambia chukua mali yale yataka haya hawe yake hadha majuza kwa sababu hapo sasa nkumnyanyasa yeye ila aridhie mwenyewe akwambie mimi nimeridhia chukua haya mali ninayoyapenda apeleke kwenye zaka basi la haraja fi hadha kuchukua madamu mwenyewe ameruhusu ya mwisho katika fawaid wa fihi alhadhar min adh-dhulm hadithi yatuonya na kudhulumu wa da'watul madhlum na tuogope pia ya hadithi yatuonya na apizo la aliyedhulumiwa li'annaha mustajaba kwa sababu hiyo da'wa yake ikikwapiza Allah ataijibu saa yote ataijibu na tena hata kama ni kafiri maana hadithi haikushartiza aliyedhulumiwa awe muislamu haikusema hivyo yoyote akamdhulumu yoyote hata kama mkafiri aliyodhulumiwa na aliyedhulumu nkafiri au aliyedhulumu ni muislamu aliyodhulumiwa nkafiri au kinyomeche akikuapiza akikuapiza basi bila shaka lile apizo litakufika usema ah huu mkafiri huyu bwana watanimnyanyasa intabe akiinua mkono au akamwita Mola wake akakuapiza bila shaka itakusibu dawa kwa sababu imefungwa na dhulma na Allah subhanahu wa ta'ala asema ameisuharamishia dhulma na yeye mwenyewe hadhulumu idhan Allah haridhi dhulma kwa yoyote kwa muislamu hata kwa kafiri naam hadithi inayofuata ya 24 an abi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله qala asema abu sa'id al-khudri kwamba mtume alayhi salatu والسلام asema laysa fi habbin wa tamrin sadaqatun hatta yablugha khamsata au hakuna katika mbegu mbegu nafaka wala matunda ya tende hakuna zaka hata yablugha khamsata usuq mpaka ifike kiwango baada ya kuvunwa yale matunda au mbegu ifikie kiwango cha wasq tano wasq tano tutaeleza maana yake wala ma duna khamsi dhaudin min al-ibil sadaqa wala hakuna chini ya kikundi cha ngamia kikifika ambayo haijafika kiwango eh ngamia ambao kikundi lakini hawajafika kiwango hakuna sadaka mpaka wafike kiwango tutaelezea pia maana ya dhaud nini wala fima duna khamsi awaqim min alfidda sadaqa wala hakuna zaka katika kiwango cha fedha ambao ni chini ya awaq tano fedha mpaka ifike awaq tano ikiwa ni chini ya awaq tano hapo hakuna zaka za fedha mpaka ifike kiwango na hiyo pia tutaeleza maana yake idhan hii hadithi yaelezea aina za mali ambazo kwamba zafaa zitolewe zaka kwa sababu hadithi imetangulia imetaja kwamba muadha ameamrishwa achukue zaka kwa matajiri wape mafakiri sasa hadithi hii Allah abainisha zaka iko kwenye mali gani na kiwango chake cha kutolewa ni nini hadha hu قوله البسمة hatta yablugha khamsata awsuq hakuna zaka za mbegu mbegu nafaka nafaka wala za matunda kama tende na sio matunda yote yanayotolewa zaka zaka hutolewa matunda fulani ambayo kwamba yaweza kukaushwa yakakaa al-iddikhar yani ni tunda linaweza kukaa bila kuoza kama tende kwa muda au zabibu wa ghairi dhal matunda kama hayo yakifika wasq tano au suq yatokana na wasq yatokana na nini na wasq na alwasq na wasq ni 60 sa'an wasq moja ni pishi sitini za mtume saa ya nabawi kwa hivyo wasq moja ni pishi sitini kwa hivyo ukivuna mbegu ukapata ndani yake pishi sitini hapo umefika kiwango cha zaka umefika kiwango cha zaka na saa moja kwa hivyo itakuwa sitini mara tano itakuwa ni swath mia tatu kwa hivyo ukivuna tende au ukivuna mtama mtee mahindi pojo ukavuna ukakusanya pishi mia tatu swaa mia tatu hapo umefikisha kiwango cha kutoa zaka kwa sababu wasku moja ni pishi sitini alafu wasku tano ni pishi mia tatu sasa pishi moja saa moja ni kilo ngapi za kisisi zetu saa hii khilaf iko baina ulama kwenye kupima kipimo lakini al-aqrab wa dhahir takriban pishi moja ni kilo mbili na nusu ni kilo mbili na nusu takriban kwa hivyo ikiwa pishi moja ni yatoshana na kilo mbili na nusu zetu sasa pishi mia tatu itakuwa ni kilo ngapi ukivuna itakuwa ni kilo mia saba na hamsini kwa hivyo ukivuna tende kilo mia saba na hamsini hizo ni kiwango cha wewe utoe zaka za rubu ushur ukinyosha kwa, kwa, kwa mkono au mashini au utoe ushur ikinyeshwa na mvua kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine au kavuna pojo kilo mia saba na hamsini hicho ni kiwango cha zaka au kavuna mchele kilo mia saba na hamsini hicho ni kiwango cha uanze kutoa zaka hiyo ndo maana au suk wasku moja ni pishi sitini na pishi moja ni kilo mbili na nusu kilo mbili na nusu mara hiyo mia tatu na ngapi utapata mia saba na hamsini mia saba na hamsini kilogram ولا فيما دون خمس ذود من الإبل الذود ذود من الإبل ni kutoka ngamia watatu mpaka tisia mina thalatha ila al-ashra mina thalatha ila al-ashra na kwa nini imeita ukiona ngamia idadi hii imeitwa zaud kwa nini kuanzia ngamia watatu mpaka tisa mpaka kumi waitwa zaud kwa hivyo ngamia watatu wanaitwa zaud ngamia wanne wanaitwa zaud ngamia wa saba wanaitwa zaud mpaka kumi imeita zaud kwa sababu zaud asili yake kilugha ni kusukuma kitu ad ni kusukuma kitu sasa waarabu zamani likisema ambaye ashapata ngamia watatu kwenda kwenda juu huyo ashausukuma ufukara ufukara kwa heri kwake sasa ni utajiri ndio maana akaitwa zaud lakini idadi ya zaud nini ni 3 mpaka 10 kwa hivyo ngamia lazima wafikie kuanzia hapo ndio watatoka zaka chini ya hapo hakuna na kiwango cha ngamia ni ngamia watano kwa hivyo kama una ngamia wanne hauna zaka ngamia watatu hauna zaka wa akhiri lakini ukifikisha ngamia kuanzia ngamia watano kwenda mbele hapo zakaa imeanza hiyo ndio kiwango cha ngamia ukipata ngamia watano utatoa shaat utatoa shaat utatoa mbuzi mmoja nami wala ma duna khamsi awaq wala hakuna zaka za fedha mpaka itimie khamsi awaq awaq awaq kipimo chake zamani ni 100 dirham uqiya moja uqiya moja inatoshana na dirhamu 200 eh si uqiya moja safira uqiya tano uqiya tano khams awaq uqiya tano ni dirham 200 zamani na imebadilishwa katika vipimo vya gram kigramu za kisasa 100 dirham ikatoshana na gramu 500 tisini na tano hicho ndio kiwango cha fedha alomiliki fedha au vyombo vya fedha vilotosha gramu 595 hapo imeanza kiwango cha zaka kwake atatoa rubu ushur kila mwaka atatoa rubu ushur atatia thamani alafu atoe rubu ushur yake kwa hivyo zaka za fedha zaanzia hapo 595 gram kwa hivyo hii hadithi imehadid aina gani za mali za kutolewa zaka na viwango vyake kwa hivyo zaka yapatikana kwenye hubub yani nafaka mbegu mbegu na tena hizi mbegu hazitolewi zaka mpaka baada ya kukaushwa kuweza kuwekeka store sio watoa zaka ya mtama uko kwenye kisuke chake la mpaka baada ya kuuswafi ukisha kuuswafi ushautia kwenye kapu ukapima <coughs> zimefika kilo 750 sasa hapo utatoa rubu ikiwa umenyesha umenyosha kwa mashini na juhudi zako au umetumia mnyama kunyoshea la umenyeshewa na mvua umetumia mvua utatoa ushur moja na ushuru ni kubwa kuliko rubu ushuru bila shaka vile vile kuna zaka za matunda ambao kwamba matunda yaweza kukaushika yasioze kama tende zabibu tini na nyinginezo matunda ambao kwamba yaweza kuwa mudakhar hiyo ndio ila yaweza kukaa yasioze hayo matunda yatolewa zaka bila shaka lakini matunda ya kuoza hayo hayana zaka kama tamata kiazi maepli haya na mengineo hayo yote hayana zaka maana ukiweka subuhi tatu uoza wazi zaka ni za yale matunda ambao ni makavu hayaozi vile vile akataja katika mali mengine kutolewa zaka ni wa hayawan bahimatul an'am ngamia na mbuzi na kondoo na ng'ombe na hivyo vipimo vyake maarufu kwenye sheria wazi kila hayawani kiwango chake ngamia wanzia watano ngombe wanzia 30 mbuzi wanzia 40 fama فوق kiwango chake alafu mali mengine ya mwisho kutolewa zaka aliyotaja ni adhahab walfidda ni dhahabu na fedha hapa kataja fedha lakini na dhahabu yaingia lidhalika tukasema kiwango cha fedha pia ni hiko gramu 595 ama dhahabu ama dhahabu je kiwango chake cha zaka ni ngapi khilaf baina ahli alilm lakini alaqwa والظاهر والله أعلم kifika gramu 100 gramu 100 ya dhahabu alomiliki vyombo vya dhahabu gramu 100 basi yushra fihi zaka itaanza kutolewa zaka tazitia thamani kila mwaka atatoa rubu ushur ya ile thamani ya ile dhahabu yake atatoa robo ushur ya ile thamani ya ile dhahabu haya ndio mali ambayo kwamba ametajwa kisheria yanayotolewa zak fihi fawaid katika fawaid za hadith faida ya kwanza الحديث يدل على أن الحبوب والثمار أن في الحبوب والثمار زكاة hadithi yaonesha wazi kwamba katika matunda na mbegu mbegu kuna zaka baada ya mtu kuvuna ashavuna ashaweka store ikitimu kiwango kile tulipesema kilo 750 basi atatolea zaka yake wa وزك... زكاة ويشترط an yablugha nisab na mpaka ifikie kiwango مثلا umevuna lakini umevuna kilo kidogo haikutimu hazikufika kilo 750 na kwa wale waliosema saa kwao ni, ni kilo tatu itakuwa kilo 900 mpaka ifike kilo 900 kuna baadhi ya ulama wanaona pishi moja ni kilo tatu lakini kilo tatu bila shaka ni nyingi bila shaka bila shaka والصحيح kilo mbili na nusu hadha kafi lakini kwa hiyo kauli waliosema kilo tatu itakuwa ni mpaka zifike kilo 900 kilo 900 naam ala kulli hal hasaba ile fatwa utakayokupewa utafuata naam lakini mpaka ile mbegu ikaushe uivune iwe tayari kuliwa hapo ndo itapimwa isipimwe kwa kwenye kisuke haijatolewa la hiyo sivyo ni mpaka baada ya kuvunwa kuishughulikia kuisafisha alafu tukaipima ikafika kilo 750 basi pale tutakwambia utoe rubu ushur ikiwa imenyeshewa umenyosha mwenyewe kwa, kwa afya yako na pesa zako au utoe ushur ikiwa imenyeshewa au umenyoshwa kwa mvua naam ambao hukutumia juhudi zako ثانيا فايدة pili وفيه أن نصابها خمسة أوسق hadithi yaonesha kwamba kiwango cha kutoa mbegu mbegu na matunda ni wasq tano ni wasq tano na tushaeleza kwamba wasq moja ni pishi sitini na pishi moja ni kilo mbili na nusu na ukifanya hesabu zote utapata kilo mia saba na hamsini ثالثا فائدة تاتو وفيه أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا hadithi yaonesha pia ngamia na hayawani kama ngamia yani ng'ombe na mbuzi ni wajib kutolewa zaka bahimatul an'am ni wajib watolewe zaka wakifika kiwango lakini katika hawa bahimatul an'am imewekwa sharti lazima wawe ni saima hawa bahimatul an'am wako mbuzi kondoo ngamia ng'ombe wawe wana sifa ya saum saiman kwa sababu Allah asema fihi tusimun fihi tusimun lidhalika ulama kashartiza as-saum kwenye bahima as yani wawe wanalisha msituni wanatoka kwenye zizi wanaenda wanakula wanarudi sio wale wanyama unawafungia unawaletea chakula pale wale hawana zaka hata wakawa ni wengi kiasi gani hawana zaka madamu hawatoki wakienda malishoni wakirudi hao hawana zaka hao wanyama kufugwa tu kawaida lakini ikiwa wafuga ukiuza nyama zao ukichinja ukiuza nyama itakuwa ina zakatu tijara sasa madamu wawafanyia biashara utatoa zaka za biashara wa wanyama lakini hutoi zaka za wanyama kwa sababu hawatungwi hawana mtunga kwenda kuwalisha na wakiorudisha ni wewe umewafungia mahali wawalisha mwenyewe wawaletea chakula mwenyewe hawa wanyama hawana zaka labda uwe ni mtu wa biashara ya nyama ndio utatoa zaka za ile tijara ile biashara yako ya nyama hadha huwa kwa hivyo katika bahimatul an'am kutolewa zaka imewekwa sharti lazima wawe watungwa wakitolewa wakirudi naam رابعا فائده ya mwisho ya hadith وفيه أن الفضة تجب فيها الزكاة ni kwamba fidha pia ni lazima fidha itolewe zaka ni lazima madini ya fedha itolewe zaka ikifika kiwango kiwango chenyewe nini gramu 595 Allahumma imetokea khilaf baina ya minha ikiwa hivi vombo vya dhahabu au vya fedha vawekwa kwa malengo ya kujipamba mwanamke anajipamba nazo tu jumhuri ya ulama wanaona kwamba ikiwa ni huli zake mwenyewe za kujipamba nyumbani hazina zak hazina zak ala qaul jumhur ama baadhi ya ulama wanasema inao zaka ya huli hata kama mapambo ya kuvaa kujipamba mwanamke madamu zile dhahabu ni nyingi zimevuka gramu 100 basi azitolee zaka hii khilaf maruf iko baina ahli alilm lakini al-asl anasema al-huli ni kama farasi wako nyumbani vyombo vako vya nyumbani na mengineo lakini <clears throat> ambaye ana vyombo vya dhahabu au ana vyombo vya fedha afanya biashara ya kukodisha atakaye kujipamba yuwampa nazo ajipamba alafu yualipa hapo zitakuwa na zaka bila shaka kwa sababu afanyia nazo biashara ndio mapambo lakini wakodisha idhan itakuwa ile kodi yake ina zaka ikimaliza mwaka utaangalia una ngapi utazitia thamani zile vyombo vako zote zitie thamani utoe rubu ushuru kwa sababu zakatu urudh itaingia kwenye urudhu tijara kwa sababu ujira kukodisha ni biashara bila shaka wewe huvai mwenyewe tu hapa na watu wakavaa alafu kalipwa idhan ikiwa wazifanyia biashara hizi vyombo basi itakuwa na zakatul urud utaangalia akiba yake utoe rubu ushur utaangalia akiba yake utoe rubu kwa hiyo kaul lakini خلاف قوي في هذه المسألة خلاف قوي في هذه المسألة لكن si اللهم إلا بعض مشايخ زيت وسيمة لو atatoa ihtiyatan la wujuban lau kama atatoa zaka kwa mbabu kutoa waswasi sio kwa lazima baadhi ya mashekhe zetu wanasema la haraji wapendekeza lakini al-asl wanasema jumhur kauli jumhur ni kwamba hazina zaka kama ni mapambo ya kujipamba mwenyewe lakini hata kama mapambo kama una wasiwasi mpaka uzitolee zaka kutoka kwenye khilaf mashekhe zetu wengine wanasema pia ni vizuri haina haina ubaya pia kuzitolea zaka kutoka kwenye khilaf lakini je tutamlazimisha la hatuwezi kumlazimisha maana si wajib na kutoa kwake ni ihtiyatan ihtiyatan yani kutoka kwenye khilaf la wujuban hadha allahumma illa mtu amepewa fatwa na uko sehemu uko sehemu aliyoko fatwa iliyoko kwamba ni kutolewa zaka basi atafuata fatwa ya huko sehemu aliyopewa fatwa lakini masala iko namna hii مسألة يكون من هي نعم هاي لو بعض أموال الزكاة هي زنديون صواب زاكي هي زنديون صواب زاكي ساسا الحديث يا إشرين نتان نعم تقول يا جاكو كي كاو تشنجينا إن شاء الله ما مانا نمادا ينجينا نكوسو صوم نمسألة صوم تقول يا أنجليا ويكي نوكوجا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر